da pa smo htjeli stvorili bi je mila dunna ne bi se zamavio sa vama stvorio bi Allah to malo kod tela kod njega zabavio za sebe ne vas uzimu za zabavu nego vas je stvorio sa misijom robujte, ne robujte, prijateljujte, ne prijatelj kako god hoćete smrha nije vas zbog zabave stvorio stvorio bi on imamo bližih svjetova i njegovo znanje znaš šta bi stvorio da, da, da zabava, zabavu hoće subhanahu wa ta'ala ali i ibadet hoće, odgovornost hoće ozbiljnost hoće, nagradu i kaznu hoće a biva što on hoće subhanahu wa ta'ala <clears throat> zna sve što je na kopnu i moru ne pane ni jedan list a da ga ne zna to isti ajet 39 sura Enam <clears throat> ni jedan list a da ga on ne zna ne ti postoji i jedno zrnce jedan kamenčić u tamama zemlje znači dom nema svjetlosti tama ni vlažne ni suhe jer dole ima vlage gledajte kako pod, na, podzemne, na, podzemne vode upućuje subhanak لا حبة لا رطب ولا يابس إما سوء زمي إما شتا موكري ولا إلا في كتاب مبين نسمى تو نسمى تو ده الله أزنا نبغى أدمية وكنيزي يسنوي شتا يكيغا يسنا لوح المحفوظ لوح المحفوظ دبرا يلا بزنان يود الله يود لوح المحفوظة od Allaha. Nije lejh i mahfuz naučio Allaha, nego je Allah tabaraka wa ta'ala ha? u lejh i mahfuz dao ono što je htio od znanja i ovdje kaže da sve što se događa u lejhi mahfuzu u lejhi mahfuzu kitabu mubinu u jasnoj knjizi Zatim sura Araf 188.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 ovdje i dokaz da ne znaju njegova stvorenja gajb dokaz koliko god hoćete ovaj ajet je za poslanika a gledajte spomenuli smo malo prije hadis kada su meleki popadali oni su jest, pitali su šta je šta je objavio vaš gospodar nisu znali ne znaju gajb pet on je od uvijek on je od uvijek i vječan nema kraja i on je prvi i posljednji. Sura Rahman sura Rahman 26. i 27. ajet كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام sve što je na zemlji nestaće a ostaje lice gospodara tvoga posljednika veličine i časti zatim sura Hadid treći ajet هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم prvi i posljednji on je javni i tajni i on sve zna sura Hadid treći ajet toliko vraća naučite ovih pet tačaka i naučite dokaze والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Še smo počeli i završili pet tačaka tahavijske akide. Danas ćemo nastaviti. Spomenut ćemo ih bez detaljnije objašnjenja, pa ćemo se kasnije vratiti s komentarom oko ovoga. Sad ćemo zapisati koje su nešto oko njih šesta jedno da ništa ne biva bez Allahove volje vjerujemo da ništa ne biva bez Allahove volje Allah je stvorio stvorenje poslao im poslanike ispustio knjige objasnio pravi put a među ljudima je onih koji to prihvataju i onih koji negiraju i odbijaju onaj ko pretpostavi istinu zabudu i slijedi pravi put će mu povećati uputu a ono ko predpostavi zabudu uputi i slijedi njen put put zabude Allah će mu povećati zabudu i takvi koliko god ajeta vidjeli i koliko god opomenuti bili neće vjerovati Brate Šta mi imaš? Takav je primjer faraona kojem je Allah žele šanuo ukazivao brojne ajete jedan iza drugog ali je sve on odbijao ali on je sve odbijao i oholost svoju povećavao postoje dvije vrste Allahove volje postoje dvije vrste Allahove volje gosti ostali? U stacionaru? Zašto ne ide donijeti? Ali? Možeš da otiš po knjige? Ha? Jer ne sam Allaho je voli. Šariatska ideja sudbinska. šarijaskom voljom Allah hoće u zagradi voli u zagradi voli i ne želi od svih ljudi iman potvrda tome da to hoće je slanje poslanika i spuštanje knjiga ali ovu volju nije nametnuo nego je ostavio čovjeku slobodu da sam zabere pravi put ili stran puticu svojim zabere pravi put ili stran putice. B. Subinska volja Ima ljudi koji prihvataju istinu da je prednost jel istinu odlaži koji prihvataju istinu pa im Allah povećava uputu odaberu zabudu i Allah im je omogući Allah im je omogući sura Safat 101. do 109. ajet sura Safat 101. do 109. ajet ovi ajeti govore o Ibrahimu alaihissalamu šerijatski naredio da zakolje sina. Nego, da vam samo diktiramo. A u suri Yunus 75. do 79. majetu Allah je šanuhu govori kako je poslao kurban u zamjenu za Ismaila i ovi ajati govore o surbinskoj volji znači Allah je lešanu htio šerijatski da se zakole Ismail međutim surbinski nije to htio htio je samo da iskuša vjeru Ibrahima. Tako u mnogim slučajima Allah Đelešanu traži od nas živote i mjetke. To traži šarijatom. Od svih nas traži da mu prodamo živote i mjetke ako ćemo džemnet. Međutim, sudbinski Allah i neće. Ti izadiš u borbu da i prodaš Allah i neće. Allah uzmu života kjafira znači ovdje vidimo razliku između šarijatske i sudbinske vjere tako je to pitanje imana Allah je lešanom šarijatski propisom vjera on traže svi ljudi vjeru a zabranjuje kufre, tako? i ne nameće ni jedno ni drugo ne voli kufr, ne želi kufr od robova a voli iman i želi iman rabova ali kad robovi neće iman natira li Allah iman ne natira onda sudbinski odredi neka budu kjafiri a onaj ko da bere iman Allah je sudbinski ih učini da budu mu'mini da li je čovjek primoran da radi djela ili ima slobodnu volju ne, ne, samo pitanje govorim sa o sudbini da ne bi ja ništa bez Allah i volje da radi djela da li je primoran da radi djela ili ima slobodnu volju na osnovu što smo rekli ostaje nam da vjerujemo u sudbinu i da u njemu raspravljamo čovjek je slobodan da radi ono što mu je Allah šariatski propisao objašnjen mu je pravi put i zabluda i čovjek odabire što se tiče života rađanja, umiranja na fake i ostalog što ga zadesi u životu u tome nema slobodne velje zašto? zato se tu ne ispituje njegova vjera da se ispita na, na namazu, na zakijatu, na ostalim šarijaskim ljudnostima. Sedna tačka. Našta nije u stanju da dokući niti razum da pojmi Allaha Đelešanu razum da pojmi Allaha Đelešanu znači koliko god maštali razmišljali dokućivali obiti Allaha Đelešanu ne ima nam puta do toga gdje nam ima puta sam naš put je pište pište o Allahu znamo samo ono o čemu nas je ono on obavijestio od svojstava i imena i o čemu nam je kazivao njegov Rasul sallallahu alaihi wa sallam brate daj mi Kur'an jedan Surat Taha, 110. ajet. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما zna šta je sa njima bilo i šta će sa njima biti stvorenjima svojim a oni svojim znanjem ne obuhvataju njega to jeste oni o njemu ne znaju osma tačka vjerujemo da Allah Đelešanu ne liči na stvorenja vjerujemo da Allah Đelešanu ne liči na stvorenja šura 11. ajet znam to smo kad smo govorili o svojstvima ali sad iznosimo čitav akidine učenjaci kažu u lama znači islama koja izučava učinio neko stvorenje Allahu slično postao je kafir a ono je ko poriče ono čime je Allah sebe opisao postaje kafir i postojan koji ne spava هو الحي لا يموت وقيوم لا ينام on je živi koji neće umreti i postojani koji ne spava ne obuzme da znači ne umr, ne san, ne slabost subhanahu wa ta'ala e, sura Bakara 255. ajet u zagrade ajeti kursija الله لا إله إلا هو الحي القيوم 255. sura Bakara to je ajati kursija Allahu la ilaha illa hu Allah je Bog pored kojeg nema drugog živi i obstojni postojeći vječno ne uzima ga ni san ni umor deseta tačka stvorio je stvorenja bez potrebe za njima stvorio je stvorenja bez potrebe za njima i obskrbuje ih bez poteškoće salihin broj 113 koji je Marija Salihin 113 stranca 27 ovaj hadis ako Bog da pročitate da ne bi ga navedli pošto imate u Rijadu salihin to je zapravo hadisi kursi Allah za lešanu mu govori o moji robovi zabranio sam zunom i činite vi nije njega jednim drugima robovi moji svi ste vi e, goli dok vas ja ne obučem zato dakle, tražite od mene odjeću ja, ja ću vas obući o robovi moji vi griješite i dan i noć o ovaj ja sam onaj koji oprašta sve grijehe tražite od mene oprost da vam oprostim robovi moji što god vi uradili niste u stanju da mi štetu nanesete niti kakvu korist da učinite o robovi moji kada svi ljudi i džini od prvog do posljednje bili kao tako pobožni kao neko bogobozni među vama sve to ne bi ništa uvećali u ovom carstvu i tako dalje ovdje vidimo da Allah Želešanu bez teškoće obskrbio svoje robove pa kaže kada bi se svi ljudi skupili u jednu dolinu i svako od njih poželio što god hoće i Allah će mu dovolio svako želi od njih to ne bi u njegovom carstvu umanjilo kao što igla kad se zabode u more ne umanji ništa to znači bileži muslim tu je navedeno hadis i kursi smo spomenuli pa zapišite hadis kursi je Allahov govor kod Resul sallallahu alaihi wa sallam prenosi od njega mimo Kur'ana jer mi znamo da je Kur'an Allahov govor da nam ga prenosi Resul sallallahu alaihi sallam međutim hadis i kuci je također samo je mimo Kur'ana nije Kur'an 11 Allah je stvorio stvorenja i odredio im sudbinu odjele rokova umiranja hadis kod muslima gdje stoji da je Allah Đalešanuhu odredio sudbinu stvorenjima 60.000 godina prije nego je stvorio nebesa i zemlju. Allah Želešanu je odredio sudbinu svojim stvorenima 50.000 godina prije nego je stvorio nebesa i zemlju hadis bilježi muslim od Allaha ibn Amra ibn Asa Pesli je ovom prvom je stvorio nebesa i zemlju dok mu je arš bio na vodi dok mu je arš bio na vodi Subhanahu wa ta'ala tako stoji u hadisu bilježi Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Mas'uda da je poslanik Ali se sve ukazao svako od vas bude utrobi svoje majke 40 dana u obliku kapi sjemena kao kap sjemena potom bude kao ugrušak isto toliko potom kao komad mjesa isto toliko i tad mu se pošalje melek da mu udahne dušu i zapiše četiri stvari dvije tačke na faku znači šta će jesti i piti šta će posjedovati na faku eđel znači koliko će živjeti kad će umriti dijela i da li je sretan ili nesretan hmm? jeste jest, gdje će reći u džennem ili džennet hadis još traje tako mi onoga pored kojeg nema drugog boga neki od vas će raditi dijela džennetlija dok mu njega ne ostane koliko je lakat pa će ga proteći pro, propisano i uzradit će dijela džehennemlija i ući u džehennem a neki će raditi dijela džehennemlija dok im do njega ne bude koliko je lakat će izraditi dijela džennetlija i ući u, dje, u njega, u džennet. Novi hadis Ući u džennet Novi hadis prenosi Enes hadisa mutafakun alej ovaj rivajet je merfu ko zna šta je merfu nek ne fiše, ko ne zna da ga ne zbunjeno sa tim Thank you gdje mu stoji ko želi da mu se poveća na faka i produ, produži život neka obilazi redbinu četvrti hadis biloži hakim sa sahih senedom od Saubana hakim sa sahih senedom ispravnim lancem prenosilaca od Saubana da je rekao poslanik Ali Svetu Salam sudbinu ne mijenja ništa osim dove a život ne produžuje ništa osim dobročinstva čovjeku se uskraćuje na faka zbog grijeha kojeg čini sve je to jedno ovaj zadnji je daif ovo zadnji čovjek se uskraćuje na faka zbog grija koji čini je daif dok ovo drugo je sahih sada napišemo dalje kad pogledamo ove hadise vidimo da je Allah odredio sudbinu na faku dužinu života u zagradi Eđel vrijeme umiranja, vrijeme kraja života. A navodi se da dova, dobročinstvo, posjećivanje rodbine, mijenje u zaraz povećava, povećava na faku i produžava život. Čini se da sa hadisi suprotstavljaju a u osnovi ovdje poslanikov govor potvrđuje jedan drugog Allah je od uvijek znao ko će obilaziti rodbenu pa mu je na osnovu toga odredio na faku pa mu je na osnovu toga odredio na faku Thank you znao je ko će činiti dovu za određenu stvar i odredio je Znači, nije mijenjanje sudbe onda kad mi dovimo. Nije. raditi, ne znam je li propisano ili nije. Pa dignemo, dignemo ruke, hoćemo. I desi se ono što je? Da je ono propisano. Da nas nađe ono što smo. Drugi ne digni i ne desi se. Allah će ono znao hoće li dignuti ili neće. Što ne negira čovjeku, Voli, Allah je znao će li tada dobrati istinu ili neistinu, ali ga nije primorao. Nego je neka se on kroz život dokaže svrsta. svrsta. جزاكم الله خيr, ovo ćemo nakon govora pa koji mi nešto nejasno, naučite pa postavljate pitanja, a i šire ćemo nakon govora malo objašnjavati.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 tačka Da se nabrali hadisa, četiri hadisa 12. tačka pište Allah je svojim robovima naredio pokornost A zabranio im je da mu budu nepokorni tišina braću u ovom spletu i ovo je značenje ibadeta zbog kojeg nas je Allah Đelešanu ustvario i ovo je značenje ibadeta zbog kojeg nas je Allah Đelešanu ustvario sura Al-Zariyat z slovo z ili v sura Al-Zariyat 56. ajat 56. ajet sura Ad-Dhariyat Z tačka 13 Brž, brže malo pišite niko ne može odbiti njegovu odredbu niko ne može odbiti njegovu odredbu niti odgoditi njegovu presudu niti nadzirati i kontrolisati ono što on hoće da učini niti nadzirati i kontrolisati ono što on hoće da učini tačka će 14 bilo je 13 bilo je 13 Vjerujemo da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik ne povećavamo njegov stepen ne povećavamo njegov stepen kao što su to uradili kršćani koji kažu da je Isa a.s. sin Boži ili da je Bog koji kažu da je Isa a.s. sin Boži ili da je Bog ili da je Bog naš poslanik je čovjek kao i mi ali mu je dolazila objava naš poslanik je čovjek kao i mi ali mu je dolazila objava imao je pohvalna svojstva imao je pohvalna svojstva kojima je zaslužio da bude poslanik i vjerovjesnik kojima je zaslužio da bude poslanik i vjerovjesnik znači da bude Rasul i Nabi od tih, od tih osobina su od tih osobina su čuvao je rodbinske veze čuvao je rodbinske veze znači još prije Islama a mi znamo da u Islamu obaveza vjernika da čuvaju i da ne raskidaju rodbinske veze to je prva njegova osobina prije poslanstva da li je pomagao je slabašni pomagao je slabašni pomaganje slabašni je opće poznato dobro djelo koje je uvijek prihvaćeno i slabašni se mogu pomagati bez obzira bili oni muslimani ili kafiri onima kojima se čini zulum dužno se pomoći kafira kojima se čini zulum pomagao je slabašni bio je prijatan i ugošćavao goste bio je prijatan i ugošćavao goste. Nika, sallallahu alaihi wa sallam, bio je prijatan i ugošćavao goste. Znači što je po ovom bitno da mi našli poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ne držimo na stepene od bila Boga i na stepen na kojem on nije kao što su to uradili kršćani sa Isa alaihi wa neki, neki ga nazivaju sin Boži, neki Bog, tako dalje. I kao što to rade danas sekte u islamu, kao što su jeli šije koji uzdižu Aliju radijallahu anhu na stepen poslanika ili neke sekte njihove na stepen Boga i time jeli izazivu Allahu i Đelešanu službu. Poslanik je čovjek kao mi, međutim Allah Đelešanu ga je odabrao da on bude poslanik, zašto? Radi njegovim sobina, je svako poslanik ne može biti. Poslanik mora biti okrićen najboljim osobinama da bi bio spreman da nosi da bi bio spreman da nosi teret poslanstva. On je čovjek kao mi jede i pije i umiri. Poslanik sallallahu sallam je umro. Da li je 15. tačka? Vjerujemo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljedni vjerovjesnik. Sura Al-Ahzab 40 ajet sura Al-Ahzab 40 ajet znači to je dokaz da je poslanik sallallahu sallam posljedni vjerovjesnik kaže poslanik sallallahu alaihi sallam od u hadisu koji se bilježi od Ebu Horeire koji se prenosi od Ebu Horeire kaže poslanik sallallahu alaihi sallam pište u hadisu koji se prenosi od Ebu Horeire primjer mene i poslanika, ne poslanika, ne poslanika, ne je kao primjer dvorca. Primjer mene i primjer i poslanika je kao primjer dvorca. Lijepo sagrađen dvorca, dvorac koji je lijepo sagrađen, a njemu je ostavljena jedna šupljina. To je ostavljena jedna šupljina. smatrat će ga ljudi i bit će zadivljeni lijepom građevinom smatrat će ga ljudi bit će zadivljeni lijepom građevinom osim onog mjesta gdje je šupljina neće naći drugih negativnosti onog mjesta gdje je šupljina neće naći drugih negativnosti ću ispuniti tu šupljinu ja ću ispuniti tu šupljinu to je nezavršena građevina i sa mnom su zapečećeni poslanici sa mnom je završena građevina i sa mnom su zapečećeni poslanici znači sljedbenici odnosno koji, koji vjeruju akidu mahli sunnata i džemata oni vjeruju da pos, posle poslanika sallallahu alaihi sallam nema više poslanika, on je posljedni poslanik posljedni vjerovjesnik objava je završena i objava Kur'ana vrijedi i univerzalna je do sudnjega dana kida ahli sunnata i džemata ne kao što vjeruju neke sekte u islamu da će doći taj mehdi da će doći taj poslanik da i, i da iza poslanika imaš poslanika to je pogrešna i neispravna akida. Šestnita tačka. Vjerujemo da je naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam imam i vođa bogobojaznih. Imam i vođa bogobojaznih. To su oni koji su ga slijedili. Znači, ashabi. To su oni koji su ga slijedili jede njegov sunnet to su muslimani ali iza njegove smrti znači to su oni koji su ga slijedili ili slijede njegov sunnet Allah Đelešan je u svojoj knjizi objasnio pište Allah Đelešan je u svojoj knjizi objasnio znakove ljubavi prema Allahu Đelešanu objasnio znakove ljubavi prema Allahu Đelešanu Allahu Đelešanu glavni znak je slijedženje poslanika sallallahu alaihi sallam znak ljubavi prema Allahu Đelešanu sura Ali Imran Ali Imran 31. ajet 31. ajet قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني رأسي أكو الله mene من to تو دوكس